produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, August 2003, Mark chapter 5. Και ήλτον εις το πέραν της ταλασσής εις την κόραν των γερασινών, και εξελτώντος αυτού εκ του πλοίου, ευθύς υπήντησεν αυτού εκ των μνημείων, άνθρωπος εν πνεύματι ακατάρτο, ως την κατοίκησιν είχεν εν της μνήμασιν ki ude alisiu ke ti u disi dina to afton dise. Dia to afton polakis pedis que alisesi de deste, ke di espasti par tutas alisis ke tas pedas trifte, ke u dis ischi in afton damasi. Ke dia pantos niktos ke imeras entis mimasin, que entis orresin in krazon, que katakopto ne afton litis. Και ειδών tonisun Ισούν από μακρότεν, έδραμεν και προσεκίνησεν αυτόν και κράξας φωνή μεγάλη τι εσύ, Ιησού βιέτου Θεού του υψίστου, ορκίζω σε τον Θεόν, μη με βασανίσεις. Έλεγεν αυτό, εξελτε το πνεύμα το ακαταρτόν ετού ανθρώπου. Και επιρώτα αυτόν, τι όνομα σύ, και λέγει αυτό, λεγιόν όνομα με, ότι πολυέσμην, και παρακαλεί αυτόν πολλά, για να μη αυτά αποστείλει έξω της χώρας είναι εκεί προς το όρι αγγελικήρων μεγάλοι βοσκομένοι, και απ' αυτόν λέγοντες, πέμψον ημάς εις τους κύρους, ή να εις αυτούς εισέλτωμεν, και επέτρεψεν αυτοίς, και εξελτώντα τα πνεύματα τα κάταρτα, εισήλτων εις τους κύρους, και όρμησεν οι αγγελοί κατά του κρυμνού, εις την ταλασσάν, ως δυσκύλοι, και πνίγοντο εν τη ταλάσση και βόσκοντες αυτούς έφυγον και απήγγυλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς, και ήλτον ειδήν τι έστιν το γεγονός. Και έρωκοντε προς τον Ιησούν και θεωρούσιν τον δαιμονιζόμενον, κατήμενον, ηματισμένον και σοφρονούντα τον των τον λεγιώνα, και εφοβητήσαν. Και διηγήσαν το αυτοίς οι πώς εγένετο το δαιμονιζομένο και περί των κύρων, και ήρξαν το παρακαλήν αυτον απελτίν από τον ορίον αυτον και ενδένοντος εις το πλοίον, παρακαλεί αυτόν ο δαιμονιστής να μεταυτουεί, και ουκαφήκην αυτόν, αλλά λέγει αυτό, ήπαγε εις τον οίκον σου προς τους σους, και απάγγελον αυτής όσα ο Κύριος υπεπήγην και ηλέησεν σε. Και απήλτεν και ήρξα το Κυρίσιν εν τη δεκαπόλη, όσα πείσεν αυτό Ιησούς και πάντες εταυμαζόν. Και διά περάσαντος του Ιησού εν το πλοίο παλιν εις το περάν, συνήθι όχλος πολλής επ' αυτόν, και ειν παρά την ταλασσάν, Και έρχεται εις τον αρχή συναγωγόν, ονόματι Ιαϊρος. Και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού, και παρακαλεί αυτόν πολλά λεγόν ότι, το τυγάτριον μου εσκάτος έχει, ή να ελτών επί της τασκύρας αυτή, ή να σωτεί και ζήσει, και απήλθεν μετά αυτού και οικολούτη το όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτών. Και γινή ούσα εν ρίση αίματος δώδεκα έτη και πολλά πατούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα παραπτής πάντα και μηδέν ωφελητήσα, αλλά μάλλον εις το κύρον ελτούσα, ακούσασα τα περί του Ιησού, ελτούσα εν το όχλο οπίστεν ύψατο του ηματίου του, Έλεγεν γαρώτη, Εάν ανάψομαι καν τον ηματιόν αυτού, του σωτίσομαι. Και ευτής εξηράντη η πηγή του αίματος αυτής και έγνω το ότι γιατί από της μαστιγός. Και ευτής ο Ιησούς επιγνούσεν αυτο την εξ αυτού δύναμην εξελτούσαν. Επιστραφήσεν το όκλο έλεγεν, «Τις μου το τον ηματιών». Και έλεγον αυτό ηματίτε αυτού, «Βλέπεις τον όχλον συντλιβόντασε και λέγεις «Τις μου το και περιέβλεπε το ειδίν την τουτοποιήσασαν. Η δεγινή φοβητήσα και τρέμουσα η δία το γεγονέν αυτή. Ήλτεν και προσέπεσεν αυτό και είπεν αυτό πάσαν την αλήθειαν. Όδε είπεν αυτή, τι γάτηρ, η πίστη σου σέσοκεν σε, είπαγε η ειρήνην και εις η γης από της μάστιγος σου. Έτι αυτού λαλούντος, έρχονται από του αρκή συναγωγού λέγοντες ότι η τυγατέρ σου απετανέν, τι της σκύλης των διδασκαλών. Ο δε Ιησούς παρακούσας των λόγον λαλούμενον, λέγει το αρκή μη φοβού, μόνον πίστευε, και ουκ αφήκεν ουδένα μετ' αυτού συνακολουθήσε, ημί των Πέτρων και Ιακωβών και Ιωάννην των αδέλφων Ιακωβού, και έρχονται εις τον οίκον του αρκή και θεωρεί τόρυβον και κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά, και εις τον λέγει αυτοίς, «Τι το ριβίστε και κλαίετε, το παιδίον ου καπετανέν, αλλά κατεύδι, και καταγέλων αυτού, αυτός τε εκβαλών πάντας παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδιού και την μητέρα και τους μεταυτού, και εις πορεύεται όπου είναι το παιδιόν. Και κρατήσας της σκυρός του παιδιού, λέγει αυτή, τελιτά κουμ, ο εστιν μετερμινευομνών, το κοράσιον, συλλεγό, έγειρε, και ευτής ανέστη το κοράσιον, και περιαπατή, ειν γαρετών δώδεκα. Και εξέστησαν ευτής εξτάση μεγάλη, και διεστήλα το αυτής πολλά, για να μην δεις γνητούτο. Και είπεν το τίνε αυτή φαγήν,